cacu. nuko umwaka uburamwo amezi abiri hatowe indogozi nshasha zitwara abarundi basanzwe baba hanze ni inzego nshasha zatangiye mu mwaka uheze mu mezi abiri bazoba bakwijije uwatoyewe uwatowe nk'indongozi ngo atware iryo shyirahamwe rya diaspora uno munsi kugira atange umuco ku bibazo bimwe bimwe eh, bihanze ubwo rwego rwa diaspora ndundi hano mu gihugu cyacu eka no ku isi yose kuko hari abari aha hari abari hanze hari abari ku mugabane ku migabane itandukanye y'isi nuko rero akaba ari Samuel Ndayiragije ari we mutumire ariko ku munota wa nyuma ku munota wa nyuma bikaba byamugoye ntiyashika hano ariko tukaba twaciye tumusanga hari ubunyene kugira yishure ku bibazo bimwe bimwe by'abarundi bari hanze ariko uwimana niwe aza kuba ari mu buhinga bw'ibyuma kuri micro mwumvise ko ari medali niyo nkuru reka mu kanya gato twakira muri hano mu gihugu uh, reka kwanza tubanze tubaha ikaze mu kigano karadiridimba murakoze cyane mwakoze kunyumvira ko kandi naheruka muri ino radio uh, ntaraba president wa diaspora mwagize neza rero kuntumira no munsi uno munsi nivyo ngiyo ici riraje aho tuhora tubona aba diaspora muza hano mu gihugu cacu mbe kuva mutogwa uno munsi nigiki ubona umaze gushikako ah, turishimira cyane intambwe twateye muri diaspora kuko ubu benshi bariko baratangura baratangura gutahura neza icacu diaspora ariko kandi twaragize ingendo nyinshi zo kwigisha abarundi baba mu makungu ingendo n'inyifato nshasha ya diaspora n'uno munsi twise diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi ibikorwa no kuvuga rero e, twarashizeho uburongozi aho butari buri aho abantu batumvikana turiko turagerageza henshi tumaze kubahuza hari aho bitarakunda ariko intumbero yacu nuko no mwaka dushira imbere kwiyubaka hanyuma tugaheza tukagira ubumwe hagati ya yacu tukabona kugaruka guterera mu iterambere ry'igihugu muvuze diaspora idasinziriye haraje imari cane cane bati imwe nishirahamwe ya diaspora abandi bati nyabuna na diaspora n'abarundi baba hanze mbe iryo tandukanirizo ni gute ryaje uko kuko mu nyuma twarumvise ko haciye haba ugutanatana bidasanzwe uh, mu jambo rimwe tuvuze diaspora twese twumva ko umurundi wese aba hanze y'igihugu ciwe eh, akorerayo canke eh, abayo amaze igihe donc wose byitwa ko ari muri diaspora mugabo rero aho abantu badatandukaniriza ibintu nuko iyo twebwe rero tuvuze tuti eh, turi muri diaspora idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa eh, ntibisigura yuko kuba uri hanze y'igihugu bisigura yuko eh, kuba gusa uri hanze y'igihugu bikugira umu diaspora ubwa mbere nuko wemera ko ukomoka ari wanyu ukemera yuko mu iterambere ry'igihugu nawe urimo hari abarundi benshi rero bageze hanze bikura ubwo bwene igihugu ntibibuke mbere yuko igihugu ari igihugu bacuruza guteza imbere cyangwa bagikorera abo ntibagaruka ubu ubiravye umenga ba diaspora muga twe tuvuga tuti ni muri ba barundi turiko turarondera tuvuga tuti mwebwe mwarazimiye kuko aribwo busanzwe eh, eh, butunganya canke bufasha cyane amashirahamwe mva makungu natwe rero ishirahamwe ryacu tuvuga diaspora ndundi eh, urumva ko turi abarundi ariko kenshi kwa dukorera hanze y'igihugu cyacu nuko mwe mwari umuvugizi uwo mwasubiriye mbe kugira mushikiraho n'ibintu mbere unabona yuko bimwe bimwe bitaboneka ko bigora yoroye uno munsi koko umuntu yokuvuga yuko umuntu kugira atogwa twari diaspora bica hehe bikora abandi hari byahindutse cyane eh, ikitunezera nuko leta y'u Burundi eh, yadufashije irashira mu ngiro ivyo twayisabye igihe kirekire ico twasaba leta ko ari uko diaspora ndundi eh, iba diaspora itarangwa na politiki ariko ikaba diaspora iharanira inyungu rusangi z'igihugu n'iterambere riva kuri abo ba diaspora ikagaruka ku miryango yabo n'igihugu kanatsinda bagategura akazoza kabona n'igihugu cabibarutse no kuvuga rero ico turagikenguruka ko uno munsi diaspora iri depolitize ni kuvuga uno munsi ntiduhura nk'abanyamugamba ntiduhura nk'abanyamadini duhura nk'abantu basangiye ubwoko duhura nk'abarundi babanze igihugu cabo bose basangiye umubyeyi wabo uburundi naho rero urumva iyo ntambwe twarayishitse hama rero ibyo twashyitse ko twebwe eh, nuko nk'akarogeye twe twatorwa mwarabibonye yuko amatora yabaye ku mugaragaro eh, ariko kera kera eh, siko byagenda kera harabaho akantu gasanga abarundi ku by'ukuri ntibariko barahiganwa ngo kugira ngo habeho competition maze batora umuntu bamaze kuraba icyo ashoboye cyane icyo ashoboye gushika ko muri uko guhiganwa kare byaragorana eh, gato gasanga ibyifuzo by'aba diaspora benshi ntibiriko biraje imbere eh, kubera ko wasanga uh, ukwishira no kwizana mu kugira ngo ubwo burongozi bwaho ntibyakunda cyane ariko ubu rero abarundi bose nibaza b'amahanga barabonye neza yuko twebwe mwene twahagiye byaciye mu matora turahiganwa hanyuma baraheza baratora uburongozi bwose bujyaho muri diaspora ndundi haba mu ntara haba ku makomine mu mitumba no kwego w'igihugu bice mu matora abarundi bonyene bitorere uwo bashatse kandi abarongora ubu rero muremeza yuko atakwivanga eh, kw'imigambwe muri diaspora no munsi hari canke mu ndongozi zayo nta biriho uno munsi wo vyitwaza n'uwo batazi ngene no munsi dukora eh, ni kuvuga ubu turigenga turishira tukizana ariko kandi tugakora turi muri ya ntumbero nyene y'imbona kazoza vision 24 twebwe ico kiradufasha cyane kwisunga gutunga kugira ngo dushobore kuraba ingene dukora n'ingene dutumbereza ibikorwa ariko kandi turarekonesa utwigoro tumwe tumwe dukorwa n'indongozi z'igihugu ari naho mbere tuvuga tuti eh, turashobora gutera amasata bitandukanye z'ubuzima bw'igihugu dushima ko uno munsi tubirimwo baradutumira mu nama atandukanye kugira ngo dushobore gutera nka diaspora eh, ibyiyumviro uh, vyotuma ibisata bimwe bimwe na cyane cyane aho abadiaspora akunda gukorera bizamuka kugira umu diaspora akore anezerewe yumva neza nawe yuko ari umuntu ariko aratera mu gihugu ciwe nivyo muramaze kugira ingendo nyinshi dufatiye muri Afrika n'ahandi ariko ni henshi wabona abarundi baba hanze bizegwa n'ibindi bihugu kuko bafasha mu iterambere ugasanga mbere barahawe n'ubushikiranganje none munsi mwebwe muri zako muzohabwa ari ishyirahamwe risanzwe ritwagwa eh, cyo kimwe n'ayandi mashyirahamwe mu gihugu ah, twe twibaza yuko tuzotina tukabishika ko oh, kuko hari icyo bita ah, politike nshasha ya diaspora ah, leta y'u Burundi igomba gushira hari kirahinyanyura ariko natwe nk'aba diaspora turafise ivyo tuyisaba naho rero twebwe mu bisabo byacu nibaza ko tuzosaba bitari bike twisunze washaka ingene ibindi bihugu byagiye biritunganya maze iyo diaspora yabo igateza imbere igihugu ku rugero rushimishije natwe tubona turifuza kubona abarundi tuba hanze twagize uruhare budasanzwe mu kubaka buno Burundi kugira iryamo nakazoza tubishikeko ivyo rero turavyizeye ko bizoshika kubera ko ubu uh, baratubwiye yuko iyo nteguro iri mu nzira kandi natwe tereza kuba turi muri abantu kugira ngo turabe ko twoterera mu gushyiraho amategeko n'indinganizo shasha igenga diaspora n'ibikorwa vyayo ubwo ntibizoguma mu majambo nkuko byabimye cyane cyane muri diaspora tubizi kuva mu mu myaka yahera iri nyuma uno munsi mushitse hano mu Burundi ariko murabona ibyankenerwa diaspora yokoze dufatiye nko ku mafaranga y'agaciro ahita amadolari canka amayero hari aba diaspora benshi bari hariya haba aho bakoresha ayo mayero canka ayo madolari ni giki mwebwe uno munsi mubona mushobora gufasha niki muri ko muraterera canke ibyo mwebwe ngira ngo ntibibafata gose uko biri kose murabibona nka diaspora nta kintu na kimwe eh, kiraba ubuzima bw'igihugu twavuga ngo turi basinda bibazwa eh, kuko diaspora igizwe n'ibisata byinshi igizwe n'abahinga igizwe n'abantu bose uburundi bukeneye naho rero twebwe uruhara rwacu uko eh, tugerageza ubwa mbere ko abarundi dusanzwe turongowe b'amahanga batahura neza uruhara rwabo mu kubaka kino gihugu naho rero twebwe nk'abadiyaspora tuvuga tuti igituma tuva aho turi tukaja n'ahandi nuko dutahura icyo turi nicyo tugamije nuko dutahura ku mwanya ari kintu umuntu akenera kugira ngo atere intambwe atere imbere nuko tumenya neza yuko dukoze ibintu uh, bituma dutera intambwe nuko duhindura inyifato twari dusanzwe dufise muri kahise tukagira inyifato yakubu itugamiza kuri rya terambere twifuza ivyo rero turamaze kubibona ku barongozi batari bakiwe iki gihugu ariko harimo n'abandi barongozi rero yaba umurundi ari muri diaspora yaba umurundi ari mu gihugu yaba uri mu ntwaro yaba utari mu ntwaro uko tuzobona kose bimeze ni ukugerageza kugira ngo tugerageze ibishoboka byose mbona akazoza tuyikingire tuze tuyibone twayishyitse reka tugume ku bihanze uburundi cyane cyane dufatiye ku by'ubutunzi ngira ngo murabona n'ibitaro yuko ah, atari kirenga hama mugabo bakavuga bati ibitaro birahari ariko habura ayo madevize mm. habura ayo mafaranga y'agaciro mm. niyo ndiko ndahagarara cyane aho rero ku by'amadevize ni ikindi kintu uh, kubera ko hari imvu nyinshi zituma amadevize abura uh, ubwo muri ko mufasha iki eh, twebwe icyo dufasha ni uko uh, twebwe muri ya politiki ya diaspora ariko baravuga ko twoshiraho canke leta izoshiraho nibaza yuko twebwe tuzogerageza guterera uko dushoboye kugira ngo bigende zica kabiri iyo politiki izoshirwaho ryari ah, biri mu nteguro urazi ko ibyo byose biheza bigategwa ko igihe ko na nyine cy'abantu mukuru w'igihugu mugabe banza kuba byarateguwe kugera igihe eh, Eh, ubujejwe avyemeza bikaca bibitegeko ubu rero turarindiriye iyo nteguro kugira ngo turabe ingene bigenda muga kubitwerekeye kujanye n'igitoro ibura ry'igitoro ibura ry'iki ku vy'ukuri ni kibazo tubona twese ariko hari imvo nyinshi zibituma nicyo gituma rero eh, iyo hageze ko dutore umuti ibibazo nk'ibi bisaba ko eh, yaba leta yaba n'abafasha ba leta yaba abantu bose bakunda igihugu ba abapatrioti cyangwa inzego zose bagira uruhara kugira ngo ibintu bifate inzira byatezwa gufata aho rero ku ibura ry'igitoro amadevize n'ibindi ni ikibazo dushobora twese kuvuga tuti iki kibazo kirakomeye urahindura imitegekere n'ibyiyumviro je ndizeye neza yuko leta eh, yoba yaramaze gufata kino kibazo mu minwe urabona ko bagerageje gukora ibitari bike mugabo twavuga tuti eh, iyo uyu muti udashoboye gufata ifo umuntu agerageza agerageza gutora umuti byihuta akagerageza ibishoboka byose kugira ngo umuti uboneke aho rero nkaca mvuga nti eh, twebwe nk'abadiaspora kumbure abantu benshi bakora ko bagasha cyane cyane ku ma diaspora ari mu za Buraya na Canada uno musi n'ubu biboneka yuko batari hamwe kugira bakorere hamwe none eh, ni kutabemera canke hari ikibuze muri yandinganizo ya diaspora isanzwe ihari turetse shira hamwe nta ndinganizo ya diaspora imeze nabi kuko nkubuye dufise Eh, uruhara runini turi ko turagira kugira ngo habeho nike dabora uburongozi ikibazo bakwiye kumenya nuko eh, abantu bari muri diaspora benshi hari kutemerana bishimikiye kubera ko umwe wese hari igihe yibaza ko afite ubwenge buruta ubw'uwundi iyo niyo probleme ya mbere ariko kandi hariho n'abandi bantu usanga ah, bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima ugasanga rero umuntu ashobora kugumura abantu akazomara umwanya agumura abantu batazi ubuzima bw'umuntu uwo ari we hanyuma akazomenya ibyabituma n'icyabitera mu nyuma ibyo ni ibintu byagiye biraba ni ubuzima twese twagiye turabona ku munsi ku munsi nshatse kuvuga rero yuko um, hariho abantu bataratahura neza ko uburongozi bujyaho biciye mu matora ni ukuvuga hari abatemera uburongozi buba bwatowe hari n'abatagomba kumva icyo kintu cyitwa diaspora kuko bigishijwe ugutandukanye abo rero turi ko turagerageza kubasanga iyo bari atari kirekire kubera ko twarabitanga ubu nta n'amezi munani arahera heza amezi hafi icumi n'ibyo tubaye abarongozi muri kino gikorwa cya diaspora hama twasanze rero diaspora ihari eh, ititunganije neza kandi ku by'ukuri ntitwigeze twitunganya kuko nababwiye yuko ingene diaspora yubatswe muri kahise harabayeho kugenda baragena abantu igihugu ku kindi kandi byari ibyo byari bijyanye n'icyo gihe kugira abantu baronka abantu basi bakorana mu gihugu mu rwego turi ko turagira baragerageza kugira ngo buri gihugu habeho uburongozi bwatowe n'abarundi bamwe icyo gihugu kandi turabirembeje aha ni ukubwira ibihugu rutura nka Australia baratoye Amerika baratoye eh, mu Bushinwa baratoye n'ibindi bihugu bitandukanye Canada bari baritunganya Belgique buca batora bisigura yuko ibi byose twumva by'ubudumbidumbi bizoca bihera abadashoboye kuzamo aya matora nabo urumva ni babandi nakubwira bobo batigera bava mu bya kera batajyana n'ibihe bavuga bati twebwe ikintu cyitwa diaspora ntituzokijyamo tuzoja mu byacu abarundi kugira ngo bamenye iyo tuvuye n'aho tugeze dutandukane ibihe bya kera dushyire ingufu hamwe zacu twubake igihugu atari amatora none ga samuel nk'urongoye diaspora none uno munsi muravuze ko amezi icumi ahetse hasigaye amezi abiri muzo mukwije umwaka mhm. mwaba mwatorera imyaka ibiri sibyo none yego none muribaza yuko ivyananiranywe mu myaka mirongo bishobora gushoboka mu mwaka umwe n'amezi abiri bo bishobora kudashoboka vyose ariko harashobora kuba hamaze kuba ibimaze gukogwa tuzohurira ubujumbura tumara imisi itatu turi mu mwiherero tugira indinganizo shasha tuvugana ibibazo byacu n'ibyigihugu hama duheze dushikirize icegeranyo cy'ivyo twakuye mu mwiherero ku nzego zibijejwe aho tuba duterereye icizero icizero ni giki canke gifatiye kuki cotuma uno musi koko abarundi bari hanze barema bati nawe nuhu turabona ko inzego shasha ziri ku bwa mbere nuko eh, inzego zibanza kumenyana ziganahura mbega urazi yuko eh, diaspora twamyemwo kera tujyane n'ibihama dushike kuyo mbona kazoza aho rero nitwe turavuga n'ibindi bitandukanye bya evenema yitwa East African Diaspora Summit aho tuzokwakira abantu bavuye mu bihugu bigera kuri munani ngaha no kuvuga twebwe uwo mwaka wa mbere twawuhebeye kwiyubaka no kubaka inzego diaspora mu bihugu byose hama twiyunge wa kabiri hanyuma umwaka wa kabiri rero tuja ku kivi tugiye ku kivi rero eh, tuba tugiye mu gice cya kabiri cyangwa inyuma y'itariki 8 duce tubereka ibyo tugiye gukora n'ibyo dushobora gushika turazi neza ko dushobora gukora ikintu gikomeye kandi tuzobishika ko kuko urugamba turimo nubwo kwiyubaka icyo nakubwira ntivyoroshe is a fight ni urugamba ni urugamba twatanguje mugaro toroshe kuko hari abarundi benshi bagomba kwigumira muri bya bindi bya kera hari abarundi benshi bagomba kuguma bakamisha diaspora mvuze rero batugwanya kenshi amacanje tugira naye usanga hari umuntu yashinze agashyirahamwe hamwe kiwe ugiye kuraba nk'ibindi bihugu rutura za Senegal zande za Cameroon urabona yuko ibihugu bya Afrika bimwe bimwe byateye imbere kubera diaspora kubera iki bavyumva kumwe mungu no musi arabantu bavuga bati twe mission twahawe niyo gukora ibishoboka kugira ntihagire icubakwa uwubatse tuca tumwambika ibara tuvuge ko ari umuntu ameze ukunuku ko ari umusuma ko ari umubandi kugira ngo abantu bace bamuvye inyuma bamuhunge niyo misho bahawe aho rero twara mu minsi imbezo tangura kubona tubivuga hari n'abandi rero kubera kahise kacu kabi abantu bagiye baragira amatroma abantu ugasanga ku by'ukuri baragwaye abantu ku by'ukuri yirirwa aravuga yirirwa aravuga mugaba muzi babana aho bamuzi bakaba bazi yuko uwo muntu ari ku miti biba bigoye yuko umuntu muntu umumenya mu gihe udakurikirana naho rero tuvuga tuti abarundi baba hanze eh, ni umwanya wo gutahura yuko ibyo twabayemo igihe kirekire tubivemo tujye muri bishasha twubaka burundi, twubake kazoza k'igihugu ego mushitse hano mu gihugu uburundi buriko buritegurira ibihe bikomeye cyane ibihe twimirije by'amatora aho kuri uyu wa kane ingenekezo rya gatanu ruheshi abarundi baje mu matora n'abadiaspora kandi burya nabone baratora mu bihugu bitandukanye mbe mubona uruhara rwabo muri bino bihe muri kino kiringo igihugu cimirije hari ico rufise gufasha bobo mu gutora abahanuzi ba makomine canke bashinga amateka mubona abadiaspora hari icyo bibafasha rwose. birabafasha kuko amatora nayo umuntu wese akunda igihugu ciwe hajya wanse kwiyandikisha ngo uje mu batora bo wiyatse uburenganzira risaba kwitanga kandi rigasa mbere kugigura bibaye ngombwa ukavuga uti ku neza ya benshi ku neza y'igihugu ku neza y'abampaye amajwi b'abarundi bagowe bafise bari mu buzima bubi ndafashe ino ngingo yo kutabahemukira kuko ikibazo tugira abantu benshi barahemuka iyo bageze mu bibanza byiza eh, ibyo bavuga igihe biyamamaza igihe bitoza si byo bakora dusaba rero yuko abantu bariko baritoza bose ubwa mbere bumva yuko hari urugamba ruri imbere yabo urugamba rwo guhindura ibyiyumviro mvuze guhindura ivyiyumviro nshatse kuvuga haba abari muri leta haba ari mashirahamwe yigenga haba ari mu migambwe haba bene igihugu nk'abari muri diaspora bakumva yuko ari urugamba turimo rwo guhindura ingendo n'inyifato kugira ngo abantu bose bajyane n'ibihe bakumva yuko uko bahora bakora uko byahoze hariho igiteza gukorwa bihinduke kugira ngo abantu bose ariko amajwi makeyi yarashoboye gutuma umwe atsinda uwundi agasigara ni ukuvuga rero mu mahiganwa nk'aya nta jwi na rimwe ryo gutakaza mu gihe uri kuritoza ni ukuvuga rero abahinga abazi ibyo ariko barakora jenoside ntazi ko batangiye gusaba amajwi mu badiyasipora baradusabye amajwi barayasaba barasaba ko abantu bashyigikira ndazi yuko abantu bose bariko baritoza ariko arondera amajwi ubona kure eh, no muri diyasipora arashika akavuga ati yamara mwebwe sapoti turayikeneye kandi barabikoze ahatandukanye nibaza yuko ubuye uye abari no kwitegura gutora uwo babona ko azobashikana ku byo bifuza none mweho nk'indongozi za diaspora muri rusange uruhara rwanyu n'uruhe muri ano matora twimirije ah, twebwe ubwa mbere nuko uko muri ano matora twabwiye abarundi bose ubwa mbere kuyakurikirana hagufi hanyuma icya kabiri tukababwira yuko bashobora gutera umwe uko ashoboye hanyuma ica gatatu bagatora nkuko uh, bafite uburenganzira ntibabwiye yake ikindi naco nacyo urundi ruhara dufise nuko twifuza yuko amajwi abavuye avuye hirya no hino mu bihugu bitandukanye e, nayo nyene e, agira urwo ruhara mu guterera mu kubaka izi ndongozi zizoba zihagiye biciye mu matora ni ukuvuga rero urwo ruhara rwacu naho ruhagaze ikindi gikomeye tusa n'abasozera turimirije indwi yabahariwe mwebwe nk'abadiaspora uno munsi n'irihe jambo mwe mubaha cyane cyane abari muri diaspora ni ukuvuga abarundi bose baba hanze abarundi baba hanze ubwa mbere nuko bose tubahamagarira ah, kugerageza kuba bari Burundi eh, kuva ku itariki ibiri na zine ababishoboye bose tubavuga ati genda Burundi imbere y'gihe hanyuma abarundi nabo bose eh, batazuba barashika izo tariki tubasaba nabo ko baba bashyitse ku itariki ibiri n'indwi kugira ngo tuzohure turamukanye duhure n'abandi bantu batandukanye eh, muri evenema urubanza twise diaspora homecoming 2025 aho abarundi bose baba hanze tuvuga tuti mwashyitse burundi tuzoce duhurira mu kibanza tuzobabwira turamukanye dusangire ni muri urwo rubanza nyine hazoba aho rero nihiganwa rya nyuma ah, muri rwa rugamba twavuze rw'imico akaranga impano ruzoba rwabaye mu ntara zose z'igihugu hazoba hariko haraba competition finale aho uwa mbere azoronka agashimwe gashimishije tuzoca duva ngaho rero tugende rero muri yandwi yaduhariwe dufise umutima mwiza twafunditse ijambo twaramukanije twahuye n'abandi batandukanye tugiye muri yandwi yaduhariwe leta nayo kumengo ihimiriza sikirenga gose ah, ntibiratangura cyane ihimiriza ntibishobora kuboneka ngaha kuko ihimiriza ntiraba abarundi kuri iyo evenema ihimiriza riraba abanyamahanga aha abanyamahanga bo barabizi benshi barashushe imyiteguro irarembye bamwe batanguye gukata amatike kugira ngo hazogere icyo gihe eh, biteguye kandi bimeze neza ego ataka Jambo mwongera ko Samuel Ndayiragije murongo ya diaspora y'u Burundi turabashimiye hama nibaze yuko uh, tuzosubira duhure inyuma y'ivyo cyane cyane inyuma y'uwo mwiherero hmm. kugira mutubwire koko icavuyemo n'iki gihugu gishobora kuzokungukamo murakoze cyane jewe nongeye kubashimira ko mwatwimviriye ko hanyuma sinova ngaha ntashimiye abarongozi bose dukorana muri komite yanjye ku rwego rw'isi ingene dukorana neza dukorana neza tunama rimwe nico gituma twobwira abatwumviriza abumvi buhuha hirya no hino abatwambika ibara bavuga ya muhe mu bihoze navuze imigwi mushobora kubanza gushishoza abavuga abari bo nico gituma rero dukwiye gutera intambwe tukabandanya kubera ko twe tunama rimwe ikindi naco nshimiye abarongozi bibari diaspora mu bihugu bitandukanye nabo turi ku muvuduko uteye ubwoba twumva ibintu kumwe kandi ku by'ukuri uzobona neza umurongozi nyawe n'umurongozi ashobora kuba afite abandi bantu inyuma yiwe biragaragara neza ko uburongozi buhari buriko burajyaho buzogira icyo butanze muri kazoza abo rero ndabashimiye nongera ndabararika bose ko bohimiriza cyane abo barongoye kugira ngo bitabire ino ndwi yaduhariwe kuva itariki ibiri na zine z'ukwezi kw'indwi kugera itariki umunani yo intervale bazobe bari bujumbura kugira ngo izo manza zose tuzitabire aha mhm. rero mbere nkaca ntera kamo abantu bose bari eh, mu gihugu cy'u Burundi bafise impano bafise eh, twa tugenegene bafise za ntambo imbyino n'indirimbo bashobora kudufasha kwigisha abantu gutahura imora kazoza vizoven caravan soixante biciye mu utwo tugenegene hanyuma bagahimiriza abantu guhindura ingendo n'inyifato biciye muri ivyo nyene bitegure ko twabazaniye ihiganwa rizoba rikomeye cyane ico gihe aho bazohiganwa kandi uwa mbere akazoronka agashimwe gashimishije ku rwego rw'intara mu nyuma bakaca baduga ibujumbura kugira bahiganirwe agashimwe ku rwego rw'igihugu ibyo rero nibaza ko bizaba bimeze neza cyane indongozi zahahora abo mwasubiriye abo mwahiganwe abo mwasanzwe barongoye amashyirahamwe uno musu nizere ko uno mwaka canke musanzwe mukora mufatanye munda nda uno mwaka hari kigiye guhinduka dufatanye mu nda ah, twebwe twaje dufise intumbero ntitwaje tuje kurondera ivyubahiro cyangwa batubone twaje tuvuga tuti mbega ko gwa gasore yitanze ndadaye akabikora bose bakaba incungu none umudiyasipora nawe ariko atangiye kugira ngo amaraso yasesetse berekane yuko hariho abantu bazirikana neza yuko uburundi buse kahise tudashobora kuguma dusamara aho rero tubivuga kubera ko twabibonye mu bindi bihugu biteye imbere ko ibyo bihugu bikene byatejwe imbere n'ababyo babikunda basohotse igihugu bakagumiza umutima wabo ku gihugu cyabo bavuyemo tuvuga rero tuti umurundi uri mu mahanga woba ufise uburundi mu mutima wawe murundi uri mu mahanga woba usinziriye cyangwa uri maso murundi uri mu mahanga woba ukora cyangwa uri kinebwe murundi uri mu mahanga ubibugwanko cyangwa ubumwe nta mvo n'imwe ituma abandi b'amahanga baryana kuko bose barabayeho neza barifise nta utunze uwundi nta urondera igiti ntawe urondera ah, ibyo arya ngo ngo arare ku mugenzi ngo yabuze ibyo arya bose babayeho neza none icyo tuma tuguma mu buntu bw'ubugugu twamaze imyaka myinshi ni kubera iki ntaho rero tuvuga tuti tunera paji twaramaze guhindura twebwe eh, turi ku turi mu bindi abakiri muri bya bindi nabatazi aho isi igeze naho rero tuvuga tuti tugomba twerekane ko turi capable yo kubikora duhereye muri iyo minsi twavuze twerekane neza yuko turi ku muvuduko udasanzwe wo guterera mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu maze tubona abarundi bahinduye ingendo dabo inyifato aha rero tuvuze guhindura ingendo nta n'umwe tutazoshikira nta umwe tuzotinya yaba ari muri leta abikora nabi tuzovuga tuti wewe uri muri ba bantu babangamiye babangamiye mbona kazoza ari umuntu ari umugambwe uwabikorewe wese ari uwikoreye utwiwe ari umurundi twebwe tugomba tuterere duhereye mu guhindura icyo bita ibyiyumviro n'imitegekere abantu bamenye neza yuko ijya mbona akazo zidakunda hatabaye guhindura ingendo n'inyifato Samuel Ndayiragije mwakoze ku kanya muhaye kino kiganiro karadiridimba ku munota wa nyuma ntibyakunze yuko uh, kumbure uh, muja ikibiriraho abarundi babazi bibazo ariko ibyo babaza ndibaza yuko tuzobibashikiriza hama muzovyishura uh, mu nyuma murakoze cyane murakoze ndakengurutse nuko rero hari uri ku murongo nababwiye ko ari karadiridimba twari kumwe n'urongo ya diaspora Samuel Ndayiragije ibibazo ari ikibazo cyangwa intererano akanyanirwanyo reka nakire iyi nterano yanyu niyihe muri kino kiganiro mhm. eh, murakoze um, mpereye ku kibazo mubagije yego um, umurongozi wa diaspora ku isi um, nyakubahwa samuel ndayiragije eh, yarishyinga itariki zitanu z'ukwezi kwa kane mhm. eh, uyu mwaka eh, gufasha kugira ngo hajyeho indongozi nshasha urumva ni vuba zabereye mu gisagara cya cape town mhm. na jewe nari nahashyitse mhm. naragiye turahahurira hanyuma igikorwa nuvuga ko cyagenze neza mu ncamake hari hatumiwe bamwe mu baserukira abandi kuko utumira abarundi bose nuvuga ko eh, batari gukwirwa aho baje kuko ngaha hari abarundi barenga ibihumbi icumi mhm. eh, mugabo eh, bamwe mu baserukira abandi abashoboye kwitaba bararenga kwijana gatoya mm. amatora rero yagenze neza mugabo urazi abarundi ukuntu tumeze nk'uko yari karabivuga mhm. hariho intambwe tutarashikako ikintu cyo kumva yuko ikintu iyo atari wowe ugitwara Eh, wumva umengo wokigira cyo kogita mu gifaransa ariko ngo bita sabotage hmm. so ariko mu bisanzwe burya twese ntidushobora kuba indongozi twese bishitse eh, indongozi ikahaja hanyuma igakora yaje abona yuko ibijyanye n'amatora bitagenda neza ariko rero nibaza yuko eh, n'umugambi uri ku butegetsi ni byiza nawo uba urondera sapoti hanze hmm. mugabo icyo umuntu yawusaba ni uko bamuha flexibility bagaha n'uburenganzira abandi nabo abatari abadashyigikiye uwo mugambi kugira ngo twese turi hanze dukorere hamwe hmm. kuko hariho abantu usanga badashyigikiye umugambi uri ku butegetsi mugabo bakaba bakunda igihugu hmm. ibyo rero ni ukubitandukanya umuntu arashobora kuba akunda igihugu ciwe mugabo adashyigikiye ubwa muri ku butegetsi nabo nyene bari ku butegetsi barabizi neza ko kera ku ntwaro za iprona hariho abantu wasanga bakunda igihugu cyabo mugabo badashyigikiye iprona mm. swate kubera haba hari impamvu runaka ugasanga n'uwo mugabo nyene uba warabangaje etc mugabo igikenewe twese nuko duhurira ku gihugu nk'umuvyeyi wa mm-hmm. twese mm. niyo mpetso um, niyo mpetso y'abarundi bose yego niyo mpetso wavyanka mm. ugomba ubimpunzi ugombe wagiye iyo igihugu cyawe hajya wataye uruzogi haguma ari hahandi nyene ntihahinduka hmm. donc ico arico cose rero nibaza yuko ugomba uri muri opposition ugomba ushikirwa muri ku butegetsi uri hanze wategeza kurondera dabo urondera ikintu gituma eh, igihugu cyawe cisununura uko hmm. na kera abandi bantu bose baragenda hanze bakagenda ku imanamba mugabo hageze ko mugaruka mwagarukana muzana mu gihugu hmm. so eh, icyo rero nicyo arehare jiwe novuga ku barundi hano abari ngaha muri afurika y'epfo gusa ariko n'abandi bose barahandi yuko ineza y'igihugu d'abord mhm. ibidutandukanya imigambwe amadini amaregion donc ivyo bizokwamaho ntibizokwigira bihagarara mugabo igihugu tugihurire ko twese Abarundi so eh, naho no nico novuga nta bibazo no byinshi no mubaza kuko eh, byinshi numvise yabisiguye kumwe kandi wanashaka na jewe diaspora arongoye na agenda irimwo ni jewe nsanzwe ndongoye um, eh, commission ya gouvernance na leadership na droit de l'homme Eh, kuva ashikiriye kurongora diaspora bon umuyobozi wa diaspora nawe nyine nkumbure muraza kubivugana ikiganiro giheze mhm. iki kiganiro karadiridimba jewe ndakimaze nk'imyaka irenga hafi novuga nka cumi n'ine cyangwa cumi mhm. n'itatu mhm. Eh, uyu niwo mwanya mwiza yuko nawe yomenya yuko iradiyo isanganiro yamye itanga uyu mwanya ku barundi ba mu mahanga hari igihe rero usanga eh, haguma hahamagara ba bandi ntiyahamagare abantu batandukanye hatereza rero kuba uruhara rw'abatwara diaspora mu bihugu bitandukanye no mhm. kumenyesha yuko iradiyo isanganiro iha akanya abarundi bari hanze kugira ngo bashikirize mhm. icyifuzo ku batumire baba baje mhm. eh, rero yuko umuha samuweli icyo kintu nacyo yogitwara ku muzirikanye nacyo wenyine ubwiwe ndimwo mugabo tukagerageza abarundi bari hanze iki kiganiro karadiridimba mhm. bakacitaba kuko iyo iradiyo irinze igitanga igatanga umwanya wacu hanyuma ntihagire abagikoresha nuvuga ko aba ari uruhombo budasanzwe mwakoze cyane rero kumutumira uno munsi kandi urazi ko narabisabye kuva kera ati byiza muraba mugatumira umukuru wa diaspora murakoze urakoze zeno ndayisenga Pretoria muri afurika y'epfo urakoze ku ntererano zawe hari uwundi ari ku murongo alo banyeretse ko ciye ava ko ariko turakira namwe bwe mwese abarundi muri hanze y'igihugu kugira mugire icyo muterera muri no minota cumi n'itatu dusigaje alo alo yego twe n'amahoro usanga ikaze nawe muri karadiridimba hari uwundi banyeretse ari ku murongo namwe munyarutse yego eh, nari mfise ikintu nagira nterere eh, ku byerekeye ibyo umuntu witwa zeno ari mu ndongozi za diaspora muri afurika y'epfo avuze yego ibyo zeno avuze e, nibyo e, birakunda gushika mhm. ariko rero nagira ndamuhumurize ndamubwire yuko muri diaspora ikintu cya mbere twashize imbere kandi twubahiriza ni uko twogerageza tukaraba ingene yaba abanywanyi yaba abarongoye diaspora atamuntu n'umwe azanamo ibintu by'imigambwe bishobora gucanishamo abantu mhm. cyangwa ibintu by'amadini bishobora gutandukanya abantu mm. icyo rero turagerageza kugihagarara ko cyane ngira ngo abari mu magurupe yacu tuganirira barabizi tugerageza kubihagarara ko kugira ngo twese dushyire imbere igihugu cyatwibarutse ibyo tuyaga bitwubake twese atamurundi n'umwe akumiriwe mhm. aho rero nagira rero nshigikire zeno kandi ndamubarire yuko iyo ngendo dufise kuri icyo kintu ariyo tuzobandanya dukoresha kuko uburundi budukeneye twese abarundi baba mu mahanga waba uwo mu mugambi uyu waba utari mu mugambwe waba uri mu idini riniri cyangwa utari mu madini mwese jewe nibaza yuko atanu umwe dushobora gukumira muri ibyo bintu kandi tudashobora kwemera yuko hazamo ibiganiro biza gucanishamo abantu rero ntibatekane abo baba bibaza yuko eh, ejo dushobora guhindura ingendo ego murakoze ndashimye ibyo ah, indongozi ya resitora samweri yashikirije muri iki kiganiro mhm. kandi nagomba nshimire komite yiwe yose ku byiza bariko barakora ni ukuri jewe novuga yuko ata komite n'imwe ya diaspora yigeze ikora ivyo bariko barakora muri aya mezi make bamaze eh, baturongoye mhm. naho bitarashoboka nka hano iwacu biraboneka yuko hari utwigoro tutandukanye kugira ngo ibintu bigende neza mhm. icyo rero ndakibashimiye cyane hanyuma ikindi ntabwo mvuge ni kuri twebwe abadiyaspora abarundi baba cyangwa bakorera mu makungu mhm. batiye nk'aha mbaye ni ukuri ni ukuri twaracanyemwo twaracanyemwo ku zitandukanye eh, kutahuza ibyiyumviro bya politiki amoko n'ibindi byaraducanishijemwo mm. mu bihe bitandukanye cyane cyane n'urushingira nko ku bihumbi bibiri na cumi na gatanu mhm. ubwo rero eh, hariho abarundi bamwe bamwe bene wacu baguye baherayo byase yuko babyuka hmm. rero yuko botahura yuko ubu hari intumbero nshasha aba bavukanyi bashobora kuba batiyaciye mu burundi mu burundi hazokwama ari iwacu mu burundi uko bigenda kose hazokwama ariho twataye uruzogi hazokwama ari muhira ubwo rero nitera kamu ntera kamu n'abandi mhm, musozera ubutahura iyi ngendo nshasha hanyuma cyane cyane tugahindura ibyiyumviro tukarengera ibitandukanye tuzogaruka mu kindi ntabwo mvuge akanyuma akanyuma murazi yuko uburundi bwacu buri mu bihe by'amatora mm. ibi nabyo nk'uko mwabiciye ko ku mayange n'ibihe byama kenshi na kenshi bidatanga ihumure mm-hmm. ariko ndashima ingana amato imyiyamamazo iriko iragenda ndabona mu by'ukuri atatunenge twishi tuhari ubwo nkatera kama abarundi bene wacu bari mu gihugu yuko botsimbataza amahoro n'umutekano bobungabunga amahoro n'umutekano kugira ngo amatora azobe ihiganwa hanyuma bazorusha abandi bazoduserukire niyo bamara kuduserukira nabo ntibazoraba inyungu zabo yamara bazohagararire inyungu z'abanyagihugu z'abenegihugu na cyane cyane mubona nk'ubu dufise ibibazo bitari bike mu bijyanye n'amadevize amahera mpuzamakungu mvamakungu mu bijyanye n'igitoro bazoze baje gutorera ibibazo abanyagihugu urakoze cyane david mu mumpaye ndabashimiye murakoze david rekana nakire uwundi ari ku murongo alo alo alo alo wi n'amahoro ego ndabaramukije kuri radiyo isanganiro ego n'amahoro sangwa ikaze ninda twakuye ngira niwe uca uwanyuma ego reka ngire ko nkibibundo ni kingsley ahengamiye mu bimana by'abagiriki yatene n'amahoro ga kingsley ego n'amahoro turashima mhm. cyane intumbero muhaye ikiganiro murakoze cyane kingsley eh, hanyuma twagerageje kubikurikirana n'ubwo eh, yadutwaye umwanya munini muniniya mugabo eh, mwatwemereye yuko muzomutuma ko hanyuma neza cyane kugira ngo ibibazo bimwe bimwe tuzoshobora kumubaza azobyishure neza kabisa hanyuma muri rusange icyo jene agomba guterera mhm. nk'uko benshi bagiye barabica ku mayange abarundi benshi bari mu makungu eh, mu bihugu bitandukanye eh, cyane cyane i buraya n'ahandi ego cyane murakoze hanyuma ndakengurutse ko by'ukuri ku ntumbero mwahaye ikiganiro kiretse ko umutumire yaciye afatirwa mugabo kazokaza ni byiza ko twishura mhm. icyo ngira mvugere mwaho kanya gato mm. mu bisanzwe burya la diaspora cyari ikintu gikomeye cyane ku bihugu nk'ibyo by'iwacu mhm. mugabo rero burya kugira duzoshobore kujya hamwe ni uko abarundi ubwabo bategereza kubanza kujya muri dinamike yo gutahura ibibazo ibihugu bya afurika biriko biragwana kuko iyo diaspora abagwanya uburundi burya se abarundi ubwabo hari ibihugu bitifuza ko nk'iyo regiyo turimo itera imbere hmm. kuko murazi la geopolitike ibihugu byacu birimo bariko baragwana ku buryo abarundi bari inyuma y'igihugu badashobora kuja hamwe ibyo rero hmm. biratuma baguma banurisa donc la division hagati y'abarundi babiba ugwabo mwashatse kuvuga babiba urwango ego exactement abandanya babi urwango urabye nka Canada irimwe abarundi benshi muko cyo abantu bahuza je namye ndaba n'ibintu biri kuri site ya gouvernement canadien bivugwa uku Burundi byonyene biracafuza igihugu cy'u Burundi kuburyo umuntu acayiyumvira acabona neza ko muri ico gihugu nta nta ciza uburundi bwaba bwizerayo cyane nico gituma bisaba ko abarundi bwabo, nagira no musabe no muri Amerika y'Epfo nahaze avye biyumvire barabe bahakorera nta ambasade dufiseyo urumva nta niyo bya diaspora tubyumva babivuga mu kirere ubutumwa bwashitse nimba uburundi bwo bworonka